lan sembah nireng ulun kapuruk kok sang loro pengrat Oh. yang kanang mamudengmu Prinjeng nayakane ngrat iku werdine sirna rep ning swasana tentrem dhata hangesti pitana iku luhur sirna kang momolo mahanane jagat tentrem lamun kita hangesti marang luhuring budaya sinarat tanpa ngesti kasur yang kali nggo condro ingkang werdine nenggih mamardi bawana kanthi amedar luring budaya yaiku lungiding kagunan kina ingkang sebat ringgit purwa. Layar pinentang gantaning tawang niradolan alang-alang gedhebok kaisin nangka bumi. Urute ing blencong pesemon soroting Surya Candra kelawan Kartika. Wayang pindhane tirang kang kawasa dalang kang hawenang murba. kayong dinulu minangka lambanging taruhan asil sasmito sasmita gumantining mangsa gedhok keprak kepeking jantung wonten gending kelawan kembang dadi pangrasa lambanging swasa mebungah kelawan susah Hal ini putih yang minongko pambukan yang kondo. Tuhu menikuh nagari pong cawati. inggih pasanggeran pasanggaran Mangriawan. Lha sinebat negari Pancawati Karana dumadi saking pujaning Jawata gangsal. Iku sang Hyang Indra, sang Hyang Kuwera, sang Hyang Surya, sang Hyang Candra, tuwin sang Hyang Kartika. Sapa kisnebat pasanggeran Mangriawan? lapet dumunung wonten lengkeng gunung mangliawan. Nagari alit bebasan namung sak diibing payung. Parandini nalika semono nedeng ngancik jaman kencono. Lorang sinebat negara ingkang panjang kunjung pasruke ruke lo jinawi gemah ripah karto toto tur raharjo. Panjang do pocapani punjul hur kali wis kasusra kuncaning bangsa tepeng manca awit negari pancawati ageng tur inggih agung dasar hayem tur inggih hayem ageng liri jembar serawungi gedhe wulu pametune turut cakep cukup ngawulane winastana gola bet negara ingkang gedhe hobore padang jagat duruk kukus adoh marang kuncaran iki sinebat hayam hawit minangka pandam kulina ning pengayoman pernatan dados paugeran adil dadi kanyatan dasar hayam mlebet ing kono dadi tok sumbering panggesangan pasir samudra ukir gunung mengkuwer di negari kinembung jelo dripinasa harga milo datan mokal lamun praja pancawanti kebeganing sungapan supitan kuwi mangku bandar peladuan Allah tegese tulus kang tinandur jinawi murah ingkang tinuku dasar para kawula sembada tekan bolak tanen tan kantun para misaya mino saben hari agaring gisi bandar manjing samudra numpak baita lelono hanggendong jolo pesampen raja kethatan kuciwa arahin nglaring pangonan suruping ngarasa wangsul marang kandhange dewi-dewi tantono kang kacijir gemah kaltitik para dagang layar rahinten dalu tanu lumampah hangupa buku hang lur selur pindo brakite kang baris ing inggiling sila candak kulak tan kula bini yakdol tinuku tasalu daya dinayan macina madan tu menika wis dadi ciri warga ing Pancawati Ripah tondo keng janwa ingkang sami bodro ketitik kathah wis mau adu cocok tepun tritis Desa ngadisa sangsara raja kutha raja karo kawerdine tentrem tandha lampah culika lapsi nurung rasa manunggaling para kawula dasar para bintara para prawitin para satriya bayangkara wis pun tak kautanan lebdo hanjaga praja lawan kawula milih pancawati tanono unjuk surya ngalake dodho sura suragaya kabrasta watak adigang adiwati guna wis kasring tindak utama raharja ditepihing para muka awit kaprabawan kuncaning praja ruming bangsa kang mangambar pindho sekar cepoko Nggih menang den ucapna Sang Nata ingkang asta para praja Pancawati. jejuluk Prabu Rama Wijaya. Inggih Prabu Rama Legawa. Iya Prabu Ragutama. Inggih Sang Nata Prabu Wisnu Murti. Nyata lamun Narendra Pancawati itu Narendra Sumba Kewirutama. Dasar Maha Mektan Wito Dharma Hito Somo Hito lampahing pangadilan nindakaken dana siasat iki tanah bau kapuni nalika wau sang katon nuju miyos ing stinggil dina tarata lenggah ing dampar denta ingkang pinatik ing nawrekna nalika ing kencana sinongsongan pertas jenip narada biru dan kebuti laring menyuruh kanan tanah dikiring ungas mengambar gandaning sang katong ngantos dembugi ing paning rat kahaya poromban ceti manggung katanggung dia pawongan kang semihang ngambil lupa corok apapun yang cilong ratusanis prabu oromo ujiyo panyayah sang yuang wistu kang ijo kahaya poro hapsari wonten ingkang ketingal marak ing ngarsa Prabu. Lah menika to pangarsaning para wanara narendra saking guwa Kiskendha nenggi sang Narpati Sugriwa. Wanara geng inggil sak gubuk pence gedeni. Dasar sini mundur guna para jayeng palugun. Datang kantus ini bengkang rayi inggiri kestubuh. kekasih Radian Laksmana inggih Radian murda kaya sang sumitran moja wonten ing kapur nganyeng wingking anenggih warangka ing gawe sendo kekasih Radian Patih prawrohan nila wanara ingkang amung sak sawu kecik gedene ning pernyata ageng libawani, wenang mangarep para kawula ing gawe sendo swasana rep cidem permanem tan ora bani warang sanisik kang kapiyar sambung swantening pradanga mulya ngrengin binarung panglit ing waranggone ingkang anyet-anyet wonten ing jawi ketingal pegambar-ambar kang samya simiwa nenggih sang ya para wanara Iya Citra Ndraya Samudra utah ing daratan ingkang kapanikan sang Anoman tuwin Rajan Jayawanggada. sedaya mung nenggo dawuh dibaling sang Nata Prabu Rawijaya teka nang kono. Piye sabe ngandiri kawiyo sing lisan. Mm-hmm. වන්නේ kang umah raksat sekara sinuci Ung yang sang prameswari Lanoto Romo Wijoyo Hmm panarpa kang mahambek martutama panjenengan sumuking netya wingit kasrepan tiyang sing narik Amit Pasang Kalimantan Bisinun Mawantu-wantu kula nyun gunging samudra pangaksami Hawit kula cuman toko matur sopatu sinuwun mboten kali nimbalan Duh sinuwun sampun dangu Anggen kula ngabiyantu ing ngarsa Prabu Ah namung sinuwun dari kepareng-paring dawuh kepara kula tingali atus tembe ketaman rudatos Duh Sang Prabu. Menawi kula ingkang kagalih lepat, kula nyuwun pangapunten saha kula sagah ndandosi kreh kelepatan kula sinuwun. Kuwatos manah kula Nai paduki ndrebut ninggal paring dawuh. Tertentu damel goreh rongeh poreng kesangatet menikah. Sedun. Hanjrah hinggang puspitorum. Hanjrah hinggang puspitorum. kasliring samira nomre oh kahananing triya Pati sugriwo Nuwun, wonten dawuh Kanjeng Sinuwun. Ingsun mundhut sira ayo kaduk ati dolo penampa. Kinerpati datang darabi kluput lawan panjenengan ingsun. Katara pun kakang maringake tarima kasih. Dene Yai Nerpati ora kembo nderekake tindak ing kakang. Persasat ngukur dhuwuring gunung handepani jembaring samudra. siadi tansah ngatonake Gusti bekti marang Narendra. Waduh sinun sembahan kula. Menapa ingkang sampun kula pisung dhateng sinuwun menika wau? Babar pisan boten timbang. Menawi katraju kalian pitulungan paduka dumateng gesang kula menika Kangjeng Sinuwun. Sugira tasih enget nalika kula kaprawasa dening Kakang Reksi Subali. ngantos badan kula kecepit ing asem dampit. Samono wonten mulunging panggali paduring sinuwun, tangih kula sakit, uwas saking bebaya pejah. Menapa malih menawi kula inget dateng kamurkanipun Kakang Subali ingkang silungan aji panca sunyok king sakit lepating pejah. Samono paduka ingkang nyirnakaken kula kinten jagat badhe ajur lebet kabes midining angkaranipun Kakang Subali. Ing menika sinuwun kula mboten saged atur piwales menapa-menapa. Hanamun kejawi jiwa raga kula dalah wadya bala ing wanara. Pinarengna suwita ing rasa paduka iki sinuwun. Sakta labuh sabaya pati tumen sabaya mukti tepat-tepat ing sinuwun kalau nun. yai banget ing panjenenganing Sunya Sugriwa. Duh Kakang Prabu Bathara Rama. Apa Dimas Laksmana najan dari paduka murdaka ki mboten kantun. Nuning kene dya nyramakaken gesang kula sawetahipun kunjuk ing aswaduka Kakang Prabu. Sabab menapa? Wiwit nalika bedhasake nagari Ayodya rikala semanten. es dening manah kawula tanah sanes kajawi hamung kepengin tut wuri paduka kang Prabu Rama Wijaya iya jagat dewa batara adi mas laksmana teka semono setya bekti marang kon kang yai muga-muga Gusti tansah ngijabahi marang kang dadya lekasing yai murdoko nok menyinggih kakang Prabu mengkini Yayi Nermati Sugriyo Podenik Yayi Murdoko mulanipun kakang tansah kendel iki mau ora amarga duka marang jeneng para nanging ya mung labet anggone ingsun menggalih marang kahananing garwaning ingsun Yayi Dewi Sinta Yayi miturut aturing Garuda Jatayu nalika semana jari kacidra dening Narendra Yaksasa ing Praja Ngalengka jejuluk Prabu Rahwana ya Prabu Dasamuka Ya Sugriwa nuwun un panjenengan sinuwun apa yen Repati wis wuninga munggah ngendi dununging Praja Ngalengka Yai Lur inggih sinuwun kang abdi pun Sugriwa ngertos sinuwun lugunipun negari Ngalengka menika saking ngriki mboten tebih nulinggih mandap saking gunung mangriyawan ngriki kinten-kinten mlampah tigang dinten tidang dalu sampun dumugi gisi ing samudra hindi mongko saking pesisir menika mangke sampun ketingal pucak ing gapura ngalengko namung kuciwanipun dene kepalang seganten sinyun Mugia uningan sang Prabu Beli pojo ngalengko menika satu ngiling negara yang kiat Betingipun kandel tur jagangipun inggih lebet. Ing daratan samudra dalah dirgantara sedaya dipun jagi dening wadya seksa ing racak sami digdaya sti mandra guna. Ewa semanten sinuwun. Menawi sang nata daya dadya ngrebat wangsul Gusti Wartian Sinta sampun kuwatos. Nerpati Sugriwa dalah para wanara tetan saking Gua Kiskendra sagah nulinggih kagrapaken ngantos ngrabos negari ngalengka sewanci-wanci kaparentah budhawadi madal sundi sinuwun yayi banget ing panriman ingsun dene siadi nerpati saguh sabiyantu nanging kaya durung tepeka wahyaning mangsa kala yayi uruhanono yayi sugriwa lalakon iki sakjatine ora mung mligi putri antaraning para lan rahwana ning luweh dening kuwi yektine wis kinodrak soko paring kang anyipta jagat bakal dimadining perang suci kang sinebut sari kudup pawoga nuringi sinuhun kepareng sepadong dawuh kados menipun dinipun perang suci iku pangadilaning kang maha kawasa marang siwiji-wiji nuhoni tembung sapa nandur bakal ngundhus sapa tang kudu nyaur kang ngilih balekake ingkang gawe bakale nganggu. Jenenge ingsun lan siap disadya kula wanur kabeh iki tetep dadi paraga lantaraning Gusti kang nyipta jagat yaiku diwani ngadil kang kajibah mangurah satu murka memayu hayuning bawono. Yaisu Griwo iki kaya wis ndungkap jaman anyar yaiku sirnaning angkara murka gemanti jaman adil lan bener kang sejati kang mangkono kabeh mau lumadri kudu sinartan kawicaksanan kang sarta sugih ing pengati-ati aja guru-guru sumundhak keliru aja semengko mundhak salah cipta kudu kanthi petung kang ganep panraja ingkang adil yai mekaten sinuwun Inerpati iya. Lur iya. Selajengipun kedah kados pundi Sang Prabu? Yai. Dina iki pun Kakang Nedya mbudhalake duta marang Praja Ngaleng Kaliwe Yai. Mbidhalake duta kepala nyoto yang nerpati. Lajeng duto mau kadawan nidakan pakaran menopo sinun. ingkang sepisan nakyenake kasunganing Yayi Dewi Sinta. Kaping pindhone hambot-bot kadigdaning Prabu Rahwana. Dene kang pungkasan yaiku naliti sepira munggah akeh wadya lan gameneng Ratu Ngalengko Yayi. Oh, oh, oh, oh makaten. Iya. Menawi ngaten sinuwun, menapa kula kemawon ingkang beda minangka duta patuwing sinuwun? Yayi, sira kujejering Narapati, aja nindakake marang pakaryan kang dudu wajibmu yai lajeng sinten ingkang paduka parangaken sinuwun ingsun bakal milih salah sawiji ngantaranin sentana pancawati iki yai sang prabu jalu patah duka sinuwun mbok bilih wonten janganing penggalih nulinggih kula nyalonaken anak kula pun jaya anggota ki mawon sinuwun Waropi ini jim lumantah datus dulu patungin sini pun. Di kangaran joyo anggoto yai. Menikau sini pun. Wanoro yang kang ulus ngembang urawari. Menikau rumuhun putro tilanipun suargi kakang ngarep sisi bali. Anggoto menikau lari sergep. Dasaripun entengan. Terukas tenipun inggih kinacek. Monggo sini pun anggoto yang kewalo ingkang kepan pilih sang prabu. Prabu. iya iya yai mengko ditemu gam bakal dadi pangeryan lak banjur wanara kang usih putih memplak kae sapa yai oh menika iya menika yoganipun swargi kakang mbok dewi anjani nama pun anoman inggih senggono sinuwun namung nuwun sewu sinuwun Nadan menika tasih enem nanging radi lelet sinuwun radi Menawi tandang damel mboten patos cekat-ceket. Dasaripun anoman menika antukan sinuwun. Mboten betah melek. Tur pejanipun kathah lah menika. Ben-ben kalian pun jayu anggodo. Nah anggodo menika terengginas terampil tur mesti merantasi damel. Anggodo mun sinuwun kang Anoman niku lare lalen tur ora dibudhek jenengan. Yesus griwo wonten dawuh. Mara coba. Bocah loro kae padha dawuh nemar ing rasane sun kene yai. Oh Yesus niku kanjeng Eh, anilo Wala kanjeng sini wun, mora ingka metu Anggo dolan makan timbang maji merini Duri, sini kanjeng sini wun Leng-leng ing mangu, mangun kung kanduhan rimang lelengo tanpa kaning ong yen tang TULUSO mengko sang tias utama mangkono sana pengudulus nyolon ngerepo oh, oh, oh, oh. home. kekuatan jroning alam kanyut om saknya panihiku kanyatan kaki sa dini yen taune mut sayet dini tan bisa ngomong oh sembah patuing sinuwun ing nilenggah ing dampar kencana nun inggih sembah loko cepat wing sinuwun kalau ngomong nun iya iya ana manan sira anggodo sembahmu padha ingsun tampa dadake bungkung panggalih ingsun aja padha kaget sira ana manan sira anggodo ingsun biji marak mangayun mulane ndak timbali mangarsa ingkang wigati kaya kang wis ingsun dawuhake marang Yai Sugriwa ing ngarep mau yaiku dina iki jeneng ingsun nedya mbudalake duta marang Praja Ngalengka diniwa sing gati duta mau ingsun pantas pisan nak yenake kasunganing garwaku Yai Dewi Sinta kang kaping pindho hambebut marang kadigdaning sidasa muka dening kang kaping telu nariti sepiro kaing wadyalan gegaman praja ngalengka nuringi nuringi arah ning kang bakal ingsun utus momong sewiji mula kudu ana kang ngalah salah sewiji ing antaraning sirana lawan si Jayawanggodo kepriye apa sira anggoto saguh ingsun duta marang Alengka. Nur inggih sedika Kanjeng Sinuwun. Kang abdi pun jaya anggota sagah remuk minangka sawur tugas sesalat. Wis tak kenal Kanjeng Sinuwun. Iya iya anggota sira saguh pirang dina menyang negara Alengka. Nur inggih. Ora ning Alengka menika negara ingkang gawat mila kula sewulan wangsul sinuwun sesasi niki setunggal wulan eh anggota kula paman, dipikir dhisik lho dipikir dhisik aja mewaton wangsulan ngerti yo sego marang ratu kuwi takarani nyawa aja perlu pilih iki paman sudah sampun kula petang kali cangkep paman mengko niki anoman wonten timbalan sinuwun upama sring sun piji minangka duta maring alengka apa sanggo senggono duh sinuhun mboten dadak mawi tembung utami menipun anoman ingkang piniji sampun malih kok namung dinuto dhateng alengka mbok inggih manjing laklakaning naga utami ning segara sekantelatu ora mesti ing sakra haji sinuhun sira sanggo beri eh Ano man? Kulo paman Mbok cuk mewat pilih, ojo ku mewat. Hmm? Noleo gitokmu. Lawang kelemar-kelemar ngono kok gampang nyabi dati dilatih ratu ke biye. Ojo kementos gue, ano Ya ini repati. Nur kulo, keparang ngokin dili sawatoro. Nur ini sinun. Ano man? Wonto timbalan. Yen sira saguh banjur pirang dina dalimu eh anoman. Ulo sakah gang welas dinten wangsul sinuwun. 15 dina. Iki gang welas dinten. Kowe kok lancang temen to ucapan maneh? Sugriwa keparengan ndel sawetara. Beri pangapunten sinuwun. Sinuwun pianggodo kepareng kengabdi munjuk atur. Iya, anggodo napa? Kala wau kula matur beli sagah sulan wangsul. nanging sareng kula manah-manah menika kedangon sinuwun. Banjur karepmu. Nun inggih kula sagas basa dinten wangsul sinuwun. 10 dina. Nun inggih. Sinuwun. Anoman kepiye? Kang abdi anoman sagah gangsal dinten. Kula sagah tikang dinten. Anoman sagas dinten wangsul sinuwun. Para dawa mung tak lur kinotap. Thank cocok pang mawi ngewengis kumetuk panton ning ong nitranik ngontaran dir soring jonggo malatu-latu snaput meram sgedeng pemuruk metu tahanane Uh, uh, uh, kok banget banget olehmu gendung malungku gue Kang. ono kene aku terima ngalah. ini ngono tidak diteno Kang Alaman. mm kula sinuwun. ning sira kang saguh luwih rancak. Kang mangkono ingsun paring karambungan. Dina iki sira ingkang ingsun tetepaki sira Anoman minangka dutaning Prating Praja Ngalengka. Waduh sinusembahan kula. Nringgi. Sangat dingin panuhun dini hamba ingkang katyados umat negari Ngalengka sinuwun. Kanggo pertanda menawa sira dutaning ingsun mau iki tanpa ana wujuding sesupe soto sesupe soto lidiro iki tumulis caosna marang Gusti Murti sinta kinen ngagem yen to ali-ali mau lugro apa sesak ateges Yayi Sinta wis ora suci meneh nanging yen tinemu sedeng utawa trep iku nyata Yayi Dewi isih suci kang mangkon wanoman matur marang Gusti Luhur Kyang Sinta. Kinten ngenteni ramening para wanara kang bakal nderekake jeneng ingsun bakal mapak Nyai Sinta prating praja ngalengka. Langlanging driya mangu mangu mangun kung kang duhan rimang lelemo tanpa andin yen tang tulus mengku sang diah utama Sinun terang para cara patung sinun sinuwun kepareng ngohab di patukan oman yun pamit sonyo beneng tumuli hamba bidal samriko kanjeng sinun iya iya anoman lalu sen tak dodang kali pengestuku tumarap marang anoman mugleb do ingkar yo paman repati kuwi yun pengestu Anoman dieling-eling, dieling-eling ya. Saguh marang ratu kuwi tatae nyawa. Yen nganti kuwi bali mongko ora lebe ing karya. Kuwi sak cawisi wit gurda kumpul sak jadi gantung sirahmu, ngerti? Nuri sedhi kuwi sak kendhawu. Mugi sang matang manggih rayu, nuri sepuluh ing kabeh sak mriku ajeng sinuwun. Nyewat pelanggan ninggalan nyewat maklar pantang Bucalan tinang kewangan surem sorote tahan padang Kasalan pacaling purnam you. matur suwun. Ngora gagis ya dituli dawuh marang para kadang panara. Kinen padha nguntapaki tepeka gising samudra yai. Isun sing tak kendhawuh. Keparang kowe ngabdi sampe mbak kelasan Kanjeng Sunan. Nyami Raharjo Dimas. Aja tinggal marang kaprayitnan. Yai Murdoko wonten dawuh Kanjeng Koko Prabu. Ayo Yai, ingsun kanthi munggah marang Sanggar Pamujan. nyuling rasane Hyang Manon mugal kasempatan kanthi sekolah lengkuning anoman. Monggo kula dherekaken. Patih Anila. Lun, putra Kanjeng Sinuhun. Mangsa bodho anggon wurmeksa marang kancaning praja. Duga-duga digawa ngati-ati aja kang sikeri wurmeksa marang kancaning sune Anila. Pamatlah Kanjeng Sinuhun. kahaya para padaya sinti samyangan telu pacara napa cicing kok duplek padha wae nduk. Mbojo diawaki dhewe. Aku mung ngurungakane wae kok ngrabe di terus kemalan Mbak Ayu Murusiati kae ya nduk. Monggo Kakang Mbok Rusiati pun aturaken kelajenganipun mijil cengkok duplak padha kemawon. ya nduk tembang iki mau. Iya, Yun. Ing atase iki mau tembang klasik. Ing atase iki mau tembang klasik bareng digarap ya isih matruk. Lan kepenak, Mak. Kepara nyata nggih. Sampeyan seneng ya, Yun, mireng ki tembang iki mau. Ayo seneng nunduk. Neng wis seneng atiku yen para bapak lan ibu kita sing lenggah ning pusat pemerintahan kono wis kepareng nglereng nyuri padha tukaran ya nduk. Genti menggaliake marang para kawulane sing kanthi temen-temen ya nggir. Aku ya ngono kok yung. Tak suwun kani banget sing jeneng rakyat ya aja mung dienggo kudung wae ya yung. Ning ya buktekno tenang yen kumandange mau dienggo rakyat sak nuswantara iki. Orang mung dienggo rakyat sak golongane dhewe ya, Mak. Setap rakyat wis padha capek pikirane ngerasa kelakon sing kaya wektu iki. Dene yen ana geseng penemu, prayogane ya dirembuk bebarengan kanthi becik. Dilambari batuk sing adem, atine sing semeleh, adoh saka rasa saling menjatuhkan ya, Mak. ya kanthi mengkono mengkora ketemu mutiara kang sumimpenan ning pikiran sing lagi kalut mau ya yen iya ngger heeh ya mung nyuwun marang para warga gombong khususon Jawa Tengah umumé tak suwun aja nganti padha ninggal marang kawaspadan ya nduk pamriye apa pamriye aja nganti klebon anasir-anasir saka jaban rangkah sing mung bakal ngedukung mbok sing siji-siji kok ngger. Apa ya ana to yung wong sing mentala ngrusak marang katermaning bangsa kita iki? Duh, piye? Apa kowe ora kelingan jangkaning para pujangga nguni, Nduk? Durung ngerti, Mak. Para pujangga nguni wis nate paring sabda sing surasane mengkene. Lihatlah dan rasakanlah Jika besok ada matahari terbit dari barat, itu pertanda zaman akan kiamat enggak? Lha apa ana ta yung srengenge kok njedhus saka kulon. Ngene lho, Yen kowe nyurasa jangka mau aja kok ulu mentah. Ning kudu disurasa. Mereka tembung mau memujudake lambang utawa pesemon kok enggak? Coba saiki gagasan, Nduk. nggone dhewe iki saiki budane wis bergeser ala barat kok nduk mengono iya buktine tata krama wis luntur unggah unggu wis ora dinggo nyandang menganggo wis ados saka jati dirine tingkah lakune wis gak njawani kok nduk bangsa film sing diputer ning nggon TV kae jare yo nganggo disensor jarine nining bukti kasunyatane film-film sing sadis digelar untuk semua umur. Film gambar wong wedok sing nganggo pakaian renang sing saro serem kae ya nduk coba saben dina berkeliaran ning nggon layar kaca bisa didelok dengan bebas. Aku ki njuruk mudoro rasa kok nduk. Lah iya tongger, puluh para kiai, para ulama, para pastor, para pendeta, para biksu ki mulang becik. Iya ta? Lah nek aneng jero omah terus disetelke mung bangsa film sing pakaiane mini dan serba menonjol ngono kae apa ya gak mubadir ulang ning para ulama mau nduk coba. Mongko tenane bangsa kita iki durung siap banget ngadepi marang globalisasi mau kok nduk. La iya ya mak luweh-luweh yung negara sing rumangsa adi kuwasa karo negarane dhewe sing dianggep cilik, negara sing lagi berkembang nganggo dolanan kok sakarepe dhewe. Ya to, oleh ndekte kok kebangetan temen to yung yung. Mula nduk bangsane dhewe ya kudu sing waspada lan prayitna yung nggir. Aja kon diremehke yo nduk. para luhur kita mbiyen kuwi bangsa sing kondang prawira ngerti yang harga diri mah disepelekke karo bangsa manca lho lah nek saiki mung serba nulinggih sendika wah kuwi aji godhong jati yakin nduk bangsa kita iki mongko jan negara kita iki negara sing sugih lho nduk sugih negara sing gemah ripah lojinawi paribasan waktu padas ditanduri wae bisa tukul kok nggih waton para penyelenggara negara mau teman-teman mikir marang rakyatnya Tak kira bangsa kita orang juru trekekan blek utang yang endi-endi kuwi kok nduk, nduk. Ning penyelenggara negara iki ya duwe kulawarga luyung, ya kudu dipikir kesejahteraane. Ya dipikir to nduk wong kuwi kulawarga kok nggih. Ning ya kudu sing merowat ya nduk sing merowat. Mesine ya kudu akeh sing nyang rakyat timbang sing disimpen ning rekening pribadi ini dia mau kok, Nduk. Iya toh Iya. Karo maneh, Nduk. Wis dianggap ngruwat apa durung mau? Sing bisa ngukur ya mung pribadine dhewe ati nurani Dewi kok nggih. Ya si pejabat mau teman-teman berbakti pada nusa bangsa dan negara, tak kira ora tega memoyo raga. kekudung kudung rakyat ya, Nduk. Kudu eling lho, Nduk, kudu eling. yang menungso urip kuwi ora luput saka pacoban kok nggih mengkono ya heeh mbah wong kuwi sugih apa miskin wong pangkat apa rakyat wong sukses apa sing durung sukses kabeh padha dicoba dening pangeran kok nggih wong sugih nek kuat cobane ya terus gedhekke oleh dana weweh ning kok sok baline wong sugih nek gak kuat cobane ya terus tetep ngrentenke dhuwit ki mau kok nduk nganake dhuwit ki mau ya toh Wong melarat sing kuat godane ya gedhekke prihatine, ora kendat oleh usaha. Ning wong melarat sing ora kuat godane ya terus dadi maling, rampok ngono barang kuwi. Wong sing rumangsa sukses mongko kuat cobane ya tetep terus oleh ngundhakake kabisane lumaras padane ngumat. Iya, ning kok baline nduk. Wong sukses sing ora kuat cobane ya kuwi nduk terus dheweke kena perkara arep di perkara malah minggat yang luar negeri ya toh jari loro arep berobat jebul malah gak bali sak yah ini iya ya mak lah ayo padha ndedonga yum muga-muga watak sing ora tanggung jawab ngono mau aja nganti ditiru lan tumular marang liya-liyane ya yum menungsa kuwi luwih prawira yen maju ketok dadane yen mundur ya ketok gigire lan watak seragah mau uga aja nganti urip subur ening kalanganing kulawarga agung Bapak Profesor Dr. Sumaryoto sak keluargane ya, Mak. Tenang kok, Nduk. Wong sak nyatane Eyang Kakung Raden Mas Suweni Sastra Dimulya kuwi tasah mulang kaprayuran marang putra wayahe, mulang kautan marang putra wayahe. Ngono ya, Mak. Heeh. Cara sing diwara ngono main ya monggo ning maine mau sing sing cantik ya nduk ben entuk pengalem warna. Maine iki aja mburok, aja kasar. Terus ninggal yang tata krama kuwi ora becik ya nduk. Ngelingono yen tata krama kuwi ngedohke marang panyendhu. Tata krama mun uga dadi srana tali kerukunan lan kekadangan sing ampuh banget kok nggih. Iya. Muga-muga Gusti Allah ngijabahi mak. Amin ya rabbal alamin. Iki awake disuwan mrene Kang Wigati nuhuni dawuh timbalaning bapa Profesor Dr. Haji Sumarto sak keluarga ya ya. Iki mengeti ambal warasa marang Eyang Kakung Raden Mas Wani Sastro Dimulyo. Aku meri kok yung, mbok Biyong yuk. Moga-moga diparingi berkah dening iyang Raden Mas Suweni Sastro Dimulyo diparingi yuswa panjang kaya panjenengane ya Yung. Amin, Ndro, amin. Kabeh kudu ora seneng pengati-ati mula bola bali wis tak aturake to, Ndro. Wong urip aja lali tembung ibu, iman, budaya dan olahraga ki penting. Iman kang njaga marang kahananing jiwa dene raga kudu diobahake kabeh bisa waras ing selawase. Iya. nyatane kene yang kuwi coba to wis sepuh yuswa 90 munggah ewadene isih diparingi bagas kewarasan diparingi kuat momong putra wis tekaning buyut ya nduk iya wis to ditenono engger anggere yang kakung Raden Mas Suweni Sastra Timulyo ki diparingi dirga yuswa aku njagake kok nduk njagake piye insyaallah saben taun sowan mrene kok nggih ngono ya mak iki secara tidak langsung malah wis dadi rutin kok nduk iya ora krasa malah wis dadi rutin ya yo dadi wis genah yen rektor Unindra Jakarta kuwi pancen oleh tanggung jawab rumaksa Uru urmeksa marang seni iki ya tenang-tenang kok nduk urmeksa marang awet ben seni aja nganti luntur iya aku ya nekseni dhewe kok mak sing jenenge unindra kuwi wayangan setahun minimal dua kali ana Jakarta mengko nduk iya saben wulan Mei karo wulan Oktober durung ditambah ana gombong kene yung. Lah iya. Ya arep ngopo tondo nyatane ening kampus Tunindra wayangan wayang gamen mung kali gelar margo kagungan dhewe ana kono. Iya. Ening kene yo ngono wis kali gelar wayang sak gamelane. Iya, Mak, heeh. Trenyuh atiku, Mak, bareng sowan mrene weruh gawangan sak wayangi lan gamelane. Sa saora-orane aku bisa nonton lek nang saben taun sepisan ana kene ya Yung. Iya, Nduk. Aah. Iki jari dhisik gamelan sing yasa sampeyan sepisanan. Aah, Nduk. ah Iki gamelan sing yasa sepisanan aku nyanyi. Ya kawan aku ya iki lah. Iki terus dikersake dening Kang Rama Profesor Dr. Sumaryanto, Nduk. Dicaoske. Awitina butuh kok nggih. Iya. kalau mangsane kupuh kalah karo butuh. Ning aku ya ora ora kleru nyuwitakne wayang sagamane marang Prof Dr. Sumaryo kok nduk oh nyatane ya ana gunane ana paedahe. Bareng banyu mudal ana wayang sagamane wah kuwi seni saya ngrembaka kok nduk. Mengkono. Heeh. Kala mangsa ya kagem wayangan pendak selapan dina sepisan ana dalam banyu mudal. Heeh. malah orang mungkuin duk kalau mau sudah diagem uyang-uyang tau kelenengan malah itu mau untuk informasi soko prof dokter Sumaryoto yang saya maju seni sing ngomongin banyu muda iya malah ana kuda lumping barang saiki wah syukur mak syukur dadi ora muspro kagungan gong wayang ana dalam banyu muda kene ya yo mm Kuwi durung wayahe Prof Dr. Haji Sumaryoto, Nduk. Ana titik-titik bakal dadi dalang kok nggih. Wayahe sing kangkung, mm, wah. Wiwit timur wis dolanan wayang. Kuwi idolane Bayu kok, Nduk. Wayahe, heeh. Mm -mm. ora idolane kok ora kowe. Alah, wong cangkik tuwek dienggo apa to, Nduk? Ya sing nom sing dienggo idola, wah aku nonton dhewe wis prigel oleh nyekel wayang. Sabetane wis kaya masih kaya Mas Bayu heeh iya moga-moga kuwi bisa dipupuk terus ya Mak lan bisa dadi dalang sing kondang marga dalang kondang ora kudu anak dalang kok Mak Okeh, tuladane najan kudu durun dalang ning batik kondang ya akeh swargi kinar sabda kuwi ya dituturun dalang ning nyatane asmane sih mangambar arum teko sak yahene iki terus sing saka sawo tiga swargi masih sewanto ya dudu turun dalang ini ya dadi dalang gondang mula Rama prop, Dr. Haji Wanito ora perlu ora perlu kuwatir ora kudu anak dalang sing gondang najan dudu turun dalang ning nyatane waton gelem ngudi teteken tekun tekan kok mak amin ya rabbal alamin iki sing rawuh akeh banget ya mak eh tenang kok nduk iki jenenge Prof Dr. Maryata Donoroso kok nggih. Donoroso. Heeh. Lan kagem ngawet-awet marang Eyang Kakung Raden Mas Suweni Sastro Dimulya. Awet tot dadi sesembahan, dadi payung agung tuwek ana alam donya kene ya, Nduk. Iya. Sing rawuh kundang iki pejabat tepengane rakyat kabeh padha kepareng lenggah mengistori ana kene, nggih. Iya. iki uga diparingi tambahan para kadang waranggana nderek ngregengake ing bengi iki nduk tambahan waranggana sapa wae mak yaiku siji ibu Westri wis ngagem kebaya wong kuwi nduk saka desa Plumpit kecamatan Nusawungu ing Cilacap eh kuwi Mbak Westri heeh mm -mm. dene sing ngongkol kuwi asmane ibu Sukini saka Sumpyuh Banyumas. Alhamdulillah bareng rawuh padha nderake wong-wong kene. Heeh, iki mapan ning mapan manunggal gombong kene ya, Nduk. Iya. Kejaba saka kuwi mengko ana para kadang-kadang sing saka Indra bakal caos panglipur. Mengkono, heeh. Mm. Marajaba mak ayu dicipi kaya ngapa? pesinden sing saka Kulumpit Kecamatan Usawungu Cilacap mau mak. Heeh. Cobi Mbak, kula nyuwun panjenenganipun Mbak Wistri keparenga ngaturaken lelagon menapa yang bilang remeni cobi cicip ya nduk. Iya. Iki ngreyen pesinden nanya tumrape ngaku. Heeh. Mbak Wistri badhe ngersakan menapa, nyekar menapa Mbak? Nuwun sewu Mbak Limbu. Nggih. Derek tetep pangan kali piyayi mriki. Nggih. Khususipun kali bapak-bapak pradonga nika ingkang nembe para bapak-bapak wira pradangga menika nggih menika pradangga menika gamelan oh, terus oh nggih nggih bapak sekeding lara saken nyuwun pangapunten kamangka mboten sekolah nggih ngoten iki eh, mboten perlu minder ing penggalih monggo mbok menawi ngenjang saged nitipaken putra oh ngaten putra sampun pinten to Pak Wisdri kathah kok lho sampun kathah. Gangsal. Oh, mm, gangsal to. Nggih. Wong dari sedoso kok dari kathah. Sampun cangkep nggih. Kakung putri nggih. Pripun? Putra sampun anjir. Ah, cangkep inggi. Kakungipun sekawan putrine setunggal. Eh eh eh inggi inggi. Syukur syukur. Menapa Mbak Wisti kepengin gadah anak dados dalang? Jane pun kepengin. Pun sekolah kene mawon monggo. Njenjang. Nggih. Nang pundi nggih? Oh, monggo Solo nggih kathah monggo. SMKI wonten, ISI Surakarta nggih wonten. Nggih. Cara nyantrik nggih saged. Nyantrik sing kados napa? Dalang ringgit terus nderekno nang nyantrik. Ah. Nggih. menawi taun-taun ngajeng. Nggih. Saged nderekaken. Oh, nggih. Amin. Putra Mbajeng sampun yuswa pinten to? Sampun kali dosa Oh, kali dosa taun. Nggih. Nggih, nggih, sampun dewasa. Monggo Mbak wis dipati nyekar menapa, Mbak? Kula nyuwun dawuh. Pelak mawas lindur monggo. Jan, menawi pun paringi nyedam sari oh, jam sari sakit, saged nggih sing gampang mawon oh nggih nggih nggih nggih nyidang sari dipun balani nggih Mbak nggih nggih Sakit, nggih monggo dipun tinting laras pun pelot Pak Penggender nggih namung nyidam sari. Niyasanipun suwargi kamas anjaran saking Surakarta, Mbak istri. Monggo pun aturaken. nyuwun mateng Mbak Wistri sami pareng aturaken langgam nyidam sari. Wis ditaosi pakurmatan ya ya. Heeh. Nduk, apa, Mak? Kaya janjiku mau ngarep rombongan saka Jakarta ke sing pareng rawuh. Iya, kabeh miyos ndaratan sampe pancen iki ya usume sekolahan prei dasari ya pesawat iki wis kebak kabeh mulo. Weh, coba toh. rombongan nitih bis, nitih mobil. Malakeng Rama Prabatara Narayata ngasta nyetir dhewe kok nduk. Wah, isih kuat ya, Mak. Eh, di apa dikira pikun, Pak? Nggih. Kepareng ngasta pemudi dhewe. Iki ana babaran saka Karanganyar, Nduk, ning Senggahana Jakarta, pangkate kolonel. Sapa, Mak? Bapak Sucipto Kuwi ya kranjingan yang gamelan kok nggih. Iki ya kepareng rawuh. Mara coba mak katuran yang panggung kene. Monggo bapa Sucipto sarjana hukum kemarin tinggal dateng panggung perlu nggak yang ring dalu menikah monggo mataraman para kadang Wilujeng dalu Pak Cip. Wilujeng dalu Mbak Cangi. Mumpung menika caket nopo pinara datang dalam Karanganyar. Ha <laughs> ah, ini kalau mau dipundhoki Pak ibu nek ibune nggak yo ya mampir ana Pak Cip. Nggih terus. Nggih. Ya Pundhawe berkahipun monggo Pak Cip badhe nyekar menapa? lagu eh, menika karangan piyambak lagunipun sampun bahkan nanging gandeng kala wingi nalika wonten teman mini mboten kebagian medal oh, sampun sampun kathah inggil resi Mas Suwito Wajnubroto wonten Mas Gunadi kanca-kanca kathah kathah ning gandeng medal menika kaleres ambal warsanipun Kang Bapa Raden Suweni Sastra Dewulya ingkang kaping 92 kalih leres nggih mboten nomo lepat menawi kita sedaya nderek memuji mugi-mugi mugi-mugi Bapak Raden Suweni pinaringan panjang yusa. Amin. Murah kapindho mateng keluarga nusa lan bangsa. Amin. Gandeng menika sebagian besar kanca-kanca sedherek saking Unindra sami rawuh mriki. Nggih. Tur kala wingi mboten sempat pengen wedal. Nggih pun, nah, ini para matur pilih wawon dalu janipun namung ngereng-ngerengang wonten pun, Bapak Sumaryoto. Inji. nengko, engko wis Pak Cip kowe ke wae. Oh ngoten. Wanje. Nggih dados menika para rawuh gadhe menika wonten daerah kula nggih Bapak anu Mbak Cange. Nah aku ora ngomong carang kene iki ora. Batas sini kuwi. Inji. Guru asli mriki majange. Inji inggih bapak inggih. Sinasa Unindra wonten Jakarta sapa ngerti kapan-kapan Unindra nang gombong anak. Setuju apa ora kira-kira ya wong kene ya? Setuju. Ah, ya. Nah, ya. Pak Rektor <laughs> masyarakat mriki. Menika lagunipun anu Pak. Ah, Mbak Cangi. Inji bawa dandang gula tunggal kupu. Oh anjir. Ning ngapil nyongo pikantuk nggih. Oh saged saged saged iya. Saged tunggal kupu minggah. Setengah foto iki. setengah foto Nggih. foto. Minggah menopo Bapak? Eh Kataman Banyumasan. Oh, serpek Banyumasan. Banyumasan tengah kupuh, lajeng kali kali kupuh, jalak-jalak jalak-jalak gitu. jalak-jalak pito nggih susuke grepak mawon wong kene ora grepak ora marem oh nggih nggih suwe grepak nggih monggo dipun tinting slendro sono suarane jarungane isine mawon nggih oh nggih suraosipun warna benten menawi kalian kadang-kadang menika <laughs> nggih menek aku apik iki ora payu <laughs> nggih nggih Porro rabo kakung miwa putri itu Mas Kiarto atur kan punika sangang atus siji ca ca taun iki sasi wingi misuda sangatus mahasiswa cacahipun inggih wonten ing Unindra wiwit ing madhepipun ping tiga sam ngrambah kating ting kang Gusti Gaimun wisuda. Mangga. Wisudane sarajana pun maewu eh dan pimpin Prof Sumaryoto wis sumabar saindenging nagari Serpek Banyumasan para lulusane Oh, Nendra. babayu ya maherel dalak dalak ireng suarane ambreng men uripe tentrem Ayun bareng bareng bayangan ya leleng eh, tuk nong tuk nang tuk nong tuk nang panonton sirae puyeng jokmu nasi peteng jebule awake kuyeng kamare esi peteng sing wadon esi ringkang tubruk pae ora lali lan sebulan jebul dan karangane hebat. Nggih. Hmm? Nggih leres anu pangantene pangandikanipun kadang kula werda Roko Mas Suparman. Oh, Inji. Suparman. Inji Prof Parman dalu menapa? Ben wis apal cathetane aja keri. Oh nggih. Beda nang omah karo nang ngarepe wong karangane kebubil ki kabeh padha nonton tanggane nyong. Inji. Dados mengaten menika Eh, menika saking kene. Peparing panipur saking Pak Cip Inji iya. tak nuwun sanget. Dua menit kula ajeng ana apa jenenge? Omong-omongan kali sinden sing wong Banyumas niku. Lah monggo monggo monggo Pak Cip monggo. Mbak nomor kali Mbak Sukini. Mbak Sukini. Saking Sumpyuh Banyumas. Saking Sumpyuh nggih. Nuwun sewu. Dialekipun Banyumas lho Pak Cip. Ah nggih. <laughs> Ah sinden Banyumas Sumpyuh. Mesinnya ngerang Jakarta kulin cara Melayu nggih. Mbak Sukini. Kula ajeng nembang cara Indonesia jenengan diterjemahkan bahasa Jawa nggih. Ming patang larik. Oh nggih. Nggih, nuwun nggih. Nggih, Bangun tidur ku terus mandi Wis tayang apa ora? Dereng ngertos lho, Pak. Bangun tidur ku terus mandi. Oh, Mbak Tarsi mawon lah sing ini mawon. Kati eh, tidak lupa menggosok gigi. Tidak diterjemahkan cara Jawa, cara kene. Bangun tidur, ku terus mandi. Nah, niku sinden be ora bisa Pak anu Mbak Sangik. Tangi turu, aku terus adus. Bangun tidur, ku terus mandi cara Jawane, cara kene. Tangi turu, terus adus. Tidak lupa menggosok gigi. Orang kelalen gosok untuk. Habis mandi ku tolong ibu. Terus adus. Diteruk. Pesatu jalu, Bantu ibu Membersihkan tempat tidurku Ngersiki tempat turunnya Nah Salah Kurang jelas Membersihkan tempat tidurku Ngersiki tempat turun Nah Niku jene padora. Membersihkan tempat tidurku batar sini. Niki buka kayu kula deh Oh, iya. nggih. tempat turuku. Nggih, nyuwun baca nih. Mulai sini Pak. Turuku isin. Iji wajib. iji iya, kepareng matal pasilah nyuwun pangapunten. Sampun Bapak. Nggih rawa sembah nuwun. Sampun Bapak. Iji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah dan Rama Kolonel cipta jane lak tenan. Sing dilem sing keri demo nduk. Iya. iji terima kasih matur sembah nuwun. Tanpa pelak Pak Cip malah geger nduk. Iya. iji, iji, iji. Selajengipun pun saking Lindra tampil malih dipun selingi ingkang saking mriki. Ingkang Ibu Sukini saking Sumpio Banyumas kalau mau beksa lengger nggih. Niki Bu niki. Oh Bu Sukini nggih. Istri sing Istri. Oh Bu Bu Westri. Nggih sing beksa mangke. Oh sing beksa Bu Westri. Nggih. Oh penan Bu Sukini. Nggih. Oh alah. Kewalik, Nduk. Iya. Nggih. Ya ora apa-apa. Cobi, sampeyan anu gentos Bu Sukini badi ngaturaken menapa Bu? Cobi Bu. kenapa sing nggih? Eh, menapa? Terserah panjenengan monggo. Menapa halolo Bandung menapa? Menapa menapa? Bebas mau pilih menapa monggo. Waton yagane iso. Ular kambang nggih mawon nggih. Ular kambang ya? oh nggih sakit-sakit nggih. Ular kambang. Oh, iya, iya. Monggo. Pelak Mas Lindro, Mbak. Pelok iki. Oh, pelak, pelak nggih. Monggo Mas Penggendar dipun tinding. Nek tanding pengendaripun nggih monggo. Monggo. dipun dening Mas. Nggih. sembah nuwun dumateng busu kini basic swanten sae. Iya, Mak, heeh. Kekalipun sae sedaya. Monggo sama gentos sing saking Unindra kula nyuwun kepareng tindak dhateng kepanggungan mriki antawisipun Kadang kula Dimas G Abimanyu menika dalang Unindra. Mahasiswa semester kalih. Lajeng angka kalih putri Mbak Wahyu Eka napa sinden Unindra mahasiswa semester sekawan. Coba para elok kampus Unindra nduk, dalane ana, pesindene ana, wayang wong ana, pengrawite para dosen, rektor ya melu nabuh. Iya, wah hebat nduk. Monggo Mbak Meriki Mas Abimanyu so Mbak Wahyu Ika sesarengan. Monggo cok, dipun petuk petaraman cok. Ya, ya. setan paling Wilujeng dalu Dimas Abimanyu. Wilujeng dalu Bapak Haji Anom Surata. Inggih sembah nuwun keparing pun rawuh wonten ing gombong meniki. Inggih. Inggih. Lujeng dalu Dik Wahyu Eka. Lujeng dalu Mbak Cangi. Ah, sembah nuwun yang kedua kali ini sareng kalian pun cangi wonten panggung nggih Mbak Wahyu Eka, so Mas Abimanyu. Inggih. Panjenengan nembe anu nggih, nembe gegel dan pedalangan nggih Mas Abimanyu. Nggih, janipun saking kelas sekawan SD kula pun latihan dalang. Eh, Okay. Kelas kawan SD. Nggih. Okay. Nuwun sewu Mas Abimanyu kelarian saking pundi? Saking Jakarta. Lahir Jakarta? Nggih. Ora oh, to. Rama ibu Jawi menapa yang Betawi? Engkang ibu saking Purwokerto menawi Romo saking Sumatera Barat Padang. Coba apa ora elok coba nduk. Ing ngatasi Sumatera malah nurunke dalang. Coba iki bukti nyata nggih. Iya, ora kudu anak dalang. Nggih. Gandeng menan sampun ngilting pedalangan mbok cobi Mas, ora ketang mung sak temperangan mbok suluk cobi adada kenging patetan nggih kenging cobi monggo. Nggih. Pelok napa slindro niki nggih? Monggo. Mau kerasa penjaringan, pelok sakit, selindur sakit. Pelok mawon. Pelok, pelok, nge. pelok enam. Inji, pelok enam. Ododo mau patetan. Ododo. Ododo, Tak gedok yuk ini. Monggo kuku sing tupaku malon nending gentia sangapeki Kawangku sagung jajahan Tepuk tangan Bapak Ibu ke Mas Abimanyu. Wah. elok iki. Basic suara pan gandem tenang Nduk. Iya. Ini buka-buka aja payu ya, Nduk. tuhan kok elek temen. ane nganti Mas Abiman payu terus aku lahanku gue iki gue Dik. Unindra dalang dalang orang ora kelakoni aja dhewe, Nduk. Aja ngono tau Menawi mboten payu nopo ajeng dijak ngerawit nopo mboten? <laughs> inji inji Ya tutup sing kuliah riyen gini Mas Abiman. Nggih. menopot Mas? kula sami kali Mbak Wahyu mendet bimbingan konseling. Bapak. Oh, bimbingan konseling. Nggih, oh, sae. Menika dosen-dosen kula wonten mriki. Sami rawuh. Nggih, penjenenganipun Bapak Dekan, Bapak Heru Sriyono, Ibu Sumaryati. Aduh, nggih. Entah bombongi ya nduk kagungan mahasiswa sondalang nggih. Bincang menapa Mas Ngaspoten Solo nggih rebul kenten kan kula nggih. Inggih, mangke. Kula sendika dawuh mawon. Oh nggih, nggih, nggih. Engko sing nabuhi para dosen-dosen ya nduk ya. Iya. Ben ajar sik wiwit saiki nggih. Sak menika badhe ngersakaken menapa Mas Abimanyu? Mbok menawi badhe nyumbang langgam ngimpi Bapak. Oh, mimpi. Oh nggih, nggih. Dipun bawani nggih. Inggih. Pangkur mimpi. Nggih. Mangke langgamipun Mbak Wahyu Eka ingkang badhe nyekar nggih. Oh ngaten. Nggih, dados menika anu. Dum kalian Mbak Wahyu Eka nggih. Nggih. Bawa panjenengan langgamipun Mbak Wahyu Eka. Nggih. Nggih. Monggo dipuniwiti bawa pangkur ngimpi. Monggo. Monggo. ngamboroing ngawang-awang hangat magaad raadsanay suara suara ini piye coba. kesel tenan ki iya, nduk. Wah, iya ya, Mak. Nggih, mugi-mugi cepak jatuh kramanipun Mas Abimanyu. Amin ya rabbal alamin. Muga-muga entuk Dewi Siti Sendari karo Dewi Utari. Bimanyu itu kalih lho Mas Abimanyu. Nggih. Ning mugi-mugi ning mugi-mugi sedanipun ampun diranjap nggih. Oh, mboten nggih, mboten, mboten. Cita Kusnul Khotimah. Amin. Nggih. Gentos monggo Dik Wahyu Ika. pun aturaken hmm. langgamipun ngimpi monggo Sripa